Ćwiczenia. Przedstaw Paulowi osoby według przykładu, który podamy. Po sygnale usłyszysz poprawną odpowiedź. Przykład. Maria, meine Schwester. Paul, das ist Maria, meine Schwester. Teraz twoja kolej. Michał, mein Bruder. Paul, das ist Michał, mein Bruder. Monika, Cousine. Paul, das ist Monika, meine Cousine. Maciek, Onkel. Paul, das ist Maciek, mein Onkel. Thomas, Freund aus England. Paul, das ist mein Freund Thomas aus England. Piotr, Onkel. Paul, das ist mein Onkel Piotr. Agnieszka, Tante. Paul, das ist meine Tante Agnieszka. Zareaguj odpowiednio na usłyszane zdania. Po sygnale usłyszysz poprawną odpowiedź. Es ist nett, dich wiederzusehen. Es ist auch nett, dich zu sehen. Wie geht es dir? Danke, mir geht es gut. Wie geht es deinen Eltern? Meinen Eltern geht es gut. Bist du Russe? Nein, ich bin Pole. Welche Nationalität hast du? Ich bin Italiener. Przetłumacz na język niemiecki zdania w języku polskim. Po sygnale usłyszysz poprawną odpowiedź. Przykład. Cześć, Paul. Miło Cię znowu widzieć. Hallo, Paul. Es ist nett, dich wiederzusehen. Teraz Twoja kolej. Mnie również jest miło Cię widzieć. Es ist auch nett, dich zu sehen. Jak się masz, Paul? Wie geht es dir, Paul? Dziękuję, mam się dobrze. A ty? Danke, mir geht es gut. Und dir? Całkiem dobrze, dziękuję. Ganz gut, danke. Paul, to jest moja siostra Barbara. Paul, das ist meine Schwester Barbara. Barbaro, to jest Paul. Barbara, das ist Paul. A jak się miewają twoi rodzice? Und wie geht es deinen Eltern? Moi rodzice mają się dobrze. Meinen Eltern geht es gut. A jak miewa się twój brat Tomek? Und wie geht es deinem Bruder Tomek? On także miewa się dobrze. Ihm geht es auch gut.